E, kopania z wiesz? Kwestia skopania... Arada beraber. tiveste aqui lá, mas ogniu i Lisia, ty też możesz spróbować. Na dole. Wiktoria, spróbuj na dole. Masz tam linę. Ej, jeszcze... Ty też chcesz spróbować? Patrz na snapie. Zosia, próbujmy tam przejść. nie dam na tej galerii. Misia. Nagram jak to Tutaj jest. To najpierw się musi... musimy coś... Ja jest tutaj teraz.